kalendári 29. oktobrový deň. Od víkendu sme časovo trošku posunutí. To, čo v tejto chvíli počúvate, tieto tóny, to nie je, že by mi to tam skočilo nejako náhodou, ale okolnosti si vyžadujú trošku poposúvať náš program a preto v tejto chvíli, aby sme to veľmi nezdržiavali, na linke by som mal mať Petra Planietu. Dobré ráno. Dobré ráno, dobré ráno, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. <laughs> Vyzerá to, že utekáme pred nimi a každú chvíľu vysielame v inom čase. No, my vytvárame uh, nové <laughs> neurodráhy pre poslucháčov, ano. lebo platí, že všetko, čo je také, že pravidelné, tak vytvára určitý stereotyp a na to, aby naši posluchači sú zvyknutí, aby sa nedostali do stereotypu, tak im vymýšľame <laughs> takéto habaďúry. No a skúste si ten mikrofónik, ak sa dá trošku posunúť pred ústa, lebo vyzerá to, ako keby ste boli ukrytí v perináku. A, do, teraz počujete dobre? Ja vás počujem, len mám pocit, že máte ho trošku bokom. Ale no dobre, aby tak... bolo počuť to, čo potrebujeme počuť. Tak uh, to vyriešime o sekundu. Áno, hlavne, aby tam bolo to se, No, už je to lepšie? Tak mám pocit, že toto by mohol byť lepší zvuk a skúsme vysvetliť, že čo sa dialo minulý týždeň, lebo sme mali pauzu. No ja som bol ocestovaný, takže tým, že ja sa vzdelávam, tak som bol po v Polsku a tam je také, že robieva jedna pani, čo je také, že vzdelávanie v rámci ľudí a osobností a správania mm. a mhm. takéto, tak to a teraz robieva také, že improvy praví, čiže idete niekde, čiže teraz sme boli v Taliansku a mm. vy doletíte, viete, kde doletíte, ale vôbec neviete, aký je program, čo sa tam bude diať, v podstate... Ako na slepú babu, áno? No, tak nejako. No a na letisku si vyž, vyžrebujete auto, ľudí... Partnerku. A, nie, nie, ľudí do auta a potom celý deň s tými ľuďmi v tom aute trávite, sú tam nejaké interakcie, nejaké hm. zážitky, takže... To je nejaká hra a natáča sa to aj na nejaké video? Nie, to nie je reality show, nie <laughs> čo ľudia sú zvyknutí. <laughs> No, lebo zoberme si, že štandardné, tak ako sme sa bavili uh, dneska, že väčšina ľudí nevie reagovať. Že mhm. ľudia sú nachystaní, že dobre, idem na dovolenku, letí mi lietadlo. No ich vyruší, ako náhle sa zmení program. No, a teraz čaká mám tam ambasádor, ten ma vyzdvihne na letisku, uh mhm. -huh. odvezie ma do hotela a z hotela odídem tak na pláž. Ale keby ľudia, my keď sme napríklad posledný deň, sme hľadali, lebo to bola skupina 30 ľudí, ubytovanie, 30 ľudí a pani sa pýta, že vy ste nejaká sekta, alebo čo? Že nie, že prečo? No lebo ako môžete cestovať a babi jej vysvetľovali, že my sme včera nevedeli, kde budeme dneska spať, takže sme to po ceste hľadali. Vždy niekto dostal, dostane úlohu, že má nájsť ubytovanie pri 30 ľudí. Našťastie, je to väčšie mesto, je to dobré, ale keď je to malé mesto, takže to už je väčší prúser, že to musíte nejako poskladať ľudí niekde. Mm -hmm. Takže o tomto toto je a samozrejme ten človek potrebuje ostať v kľude a v pohode, lebo zoberme si, že ako keď prišla situácia COVID. To znamená, prišiel COVID, zatvorili firmu a teraz bežný človek si povie, čo ja budem robiť? Bežný podnikateľ, ktorý nie je napríklad na to trénovaný a je zvyknutý, že všetko ide ako po masle, zrazu sa udeje takáto vec a on povie, čo ja budem robiť teraz? No a on potrebuje vedieť, že no dobre, a sme zavretí, nevieme ako dlho, ako to prežijem, aké mám napríklad uh, rezervy finančné, keď nemám finančné rezervy, ako to vyriešim, ktorých ľudí si tu musím nechať, s ktorými sa musím porozprávať. Čiže on nemôže ostať v strede cesty a teraz ja nemám kde spať, takže reálne preto sa mi to páči, lebo ja som, není tak, že by som musel uh, objavovať uh, svet a teraz cestovať po svete. Uh, toto je ako iná skupina ľudí, kde samozrejme človek sa vie veľa vecí naučiť mm -hmm. a pochopiť. A Ale zároveň... nie, každý to, nie každý to dá. Samozrejme, že nie, každý to dá. No a jedna z vecí je, že sme išli cez hory autami, čiže tam sa na začiatku, keď sme pristali, brali auta SUVčka, lebo sme vedeli, že tá trasa má ísť cez hory a bolo super, lebo e, išli sme po takej asfaltke a potom, že tuto odbočíme a tam sme našli takú kamenistú cestu Vôbec sme nevedeli, kam ideme, kde vidíme, či dojdeme do toho miesta, kde chceme doraziť. A v tomto to bolo parádne, ale čo bolo zaujímavé, že tá cesta bola presne ako je život človeka. Niekedy je cesta krásne vydláždená, ide sa v kľude, v pohode, potom príde hrbolatá cesta, to sú také tie problémy v živote, a potom príde taká úzka cesta a tam našťastie my sme boli autom vo výške 2000 metrov nad morom, čiže keď pani hovorí, že je šťastie, že tam nie je hm, že dolu je hmla, lebo keby to videli ľudia, tak sa asi povracajú mm. a mhm. asi by vystúpili z auta. A niekde bolo miesto, že to SUVčko, tá cesta bola taká úzka, že to SUVčko ste tam ledva napichli, aby ste prešli, aby ste ho ne, nešuchli na nejakom mieste, takže tých vecí a tých víziev tam bolo veľa. No a samozrejme, keď sa vám objavilo auto v protismere, tak to bol nový zážitok. <laughs> No hej, tak... ale keď, si, keď to tak človek počúva, povie si, a čo teda vo finále napokon z toho všetkého bolo? Diplom alebo nejaký certifikát? Nie, veď to je o tom, že tým, že je to také, že ako keby improvizácia, mm -hmm. tak sa učíte v živote správne reagovať, lebo napríklad toto by mali robiť rodičia s deťmi, a keď, keď sa vrátime, že a, k, veľmi dobrá kniha je od pána Banáša o, o Baťovi a on keď mal syna, tak syna neviem, či mal 12, sa mi zdáš 12 alebo 14 rokov, tak ho poslal, že ide študovať do Nemecka a vraví, pôjde sám. Nech si zistí, ako sa tam dostane, nech si zariadi internát, nech si zariadi všetko. Viete si predstaviť, že dneska by ste poslali syna alebo dceru do Nemecka, len mu dáte do ruky peniaze a choď tam študovať, to znamená, to by nikto nedal. No Samozrejme, do, obchodu, do obchodu je niekedy problém poslať dieťa. Čo do, No, do obchodu, ale takže obchod máte 5 metrov odbytovky, tak sa rodičia už boja. A teraz zoberte si, že to máte ísť na takúto obrovskú vzdialenosť, čiže on išiel zo Zlína do Nemecka, takže to je obrovská trasa. Samozrejme, Baťová manželka s tým nesúhlasila, tak povedala, aspoň, aspoň môžem ho tam odviesť, že aspoň jednu cestu, že naspäť už sa vráti sám. Takže zoberme si, že toto dnešná generácia detí nemá a väčšina ľudí to tiež nemá, že ak sa stane, lebo niekedy letíte a vám niečo v kufri nájdú, čo vy si neuvedomíte, že nemá tam byť a ostanete vysieť. E, e, led vám ušiel a teraz nemáte ako sa vrátiť, nemáte a, a musíte improvizovať, takže na tomto je zaujímavé to, že je to obrovská improvizá improvizácia. Samozrejme, keď je človek naučený, že on všetko má dopredu naplánované, tak je v strašnom strese. Čiže sú dve kategórie ľudí a to sú tí detailní, ktorí majú všetko naplánované. O 8.30 sa zobudím, o 9.30 už odchádzam, mám pobalený kufor, kufor som si dva dní predtým pobalil, Takže títo detailní sú v strašnom strese z toho, že oni nevedia, čo sa deje, kam sa ide, ako to bude vyzerať, kde budú spať, čo budú jesť. No a tí všeobecní, tí väčšinou to majú plázo, plázo, veď vyrazíme, niekde dopravíme sa. Pri najhoršom spíme v aute. Lenže viete, to máte v každej oblasti tak, že nie sú všetci lídrami, nie sú všetci na tých prvých miestach. V každej kategórii niekto vyčnieva medzi športovcami Mikaela Šifrinová napríklad, pokiaľ ide o lyžiarov, bol tu Usain Bolt medzi šprintermi, bol tu Peter Sagan, teraz je tu Tadej Pogačar. Čo by sme robili, keby všetci boli úžasní a lídri a vy, všetci na prvých miestach, tak, tak, taká generácia nikdy nebude. No a v tomto je to výborné, lebo tým, že sedíte v aute s štyrmi ľuďmi a napríklad zoberme si, že vy ste líder a teraz sa rozhodne po tej uh, kamenistej ceste šoferovať niekto, kto líder nie je a kto nemá takú, také napríklad uh, jazdecké... ano? zručnosti a vy mhm. teraz ako líder sedíte, hryziete si <laughs> nechty, uh, e, všetko a vy mu musíte dôverovať, že vás nezhodí do tej priepaste, čo no, vidíte dole. To niektorí si obhryzajú nechty aj na obyčajnej diálnici, keď nesedia za volantom. Áno, áno, áno. No a to je presne to, čo sa potrebuje človek v živote naučiť a to, čo je uh, na tom, že ty, vy nemôžete hrať len na seba, že no dobre, nevieš jazdiť výstup, ja idem šoferovať. Nie, to má byť o tom, že v tom aute sa vždy dohodlo, že kto ide jazdiť, kto chce jazdiť a máte sa prestriedať, čiže nie je to o tom, že ja som najlepší v jazdení, tak ja budem jazdiť, mm -hmm. ja som najlepší v navigovaní, tak budem navigovať. Ja som najlepší role... len tak v sedení na zadnom sedadle, tak budem sedieť na tak zadnom budem sedadle. Len tak sedieť. <laughs> Takže tuto je to o tom, že človek potrebuje sa naučiť a zvládať rôzne tie činnosti mm -hmm. a potrebuje brať a, pod dotaz ostatných ľudí, ktorí tam pri sebe má, aby oni sa cítili komfortne a nie, že OK, ja idem ako Fittipaldi a vzadu proste sačky navracané. A, ale, oni, ale oni sú v kľude. To znamená, ako jedna pani povedala, ja som v pohode s ľuďmi a to, že oni nie sú so mnou v pohode, to je ich problém. Takže. Tak len viete, keď tých ľudí v podstate ešte veľmi nepoznáte, s, s nimi len zo pár hodín, tak je to aj celkom odvaha si sadnúť do takého auta. No veď, ale o tom toto je život, že vy nikdy neviete, čo vám ten život prinesie, aké situácie, že my sa dneska usmievame, ja som teraz ešte ráno bol pri účtovničke, lebo musela podať nejaké súdruzi Zender, si zase vymysleli niečo zvláštne, tak podáva e, doklad elektronicky, no tak som jej tam musel nechať občiansky, lebo ona nad tým maturuje. Mm. Čiže zoberme si, že ja sám som videl, že no prepačte, ja nebudem hľadať na tých stránkach, e, kde to vymyslel náš štát, komplikovane, že kde to mám nahrať, tak ja sa zastavím a urobíme to spolu. Samozrejme, trvalo je to 15 eh, minút a hľadá to ešte možno teraz. <laughs> No tak som povedal, vám občiansky, urobte to, lebo ja nebudem sedieť a hľadať, že odovzdal som tú kompetenciu do jej rúk, lebo som vedel, že budem mať reláciu a teraz ja tam ju nebudem stresovať, čiže ona má v kľude priestor, môže hľadať. Samozrejme v našej krajine namiesto toho, aby sa vymýšľalo, ako zjednodušiť, tak oni komplikujú veci. A teraz ona je ekonomka, ale e, ekonomka spomínala, že sú situácie, kedy to dajú normálne bežnému človeku, že zoberme si, že ten človek podniká, má 60 rokov a nevie narábať s počítačom, no tak on v podstate tam bude týždeň pri tom sedieť a pani na úrade, nie, my vám Eh, papier fyzicky nezobereme, ale vy to môžete naskenovať. Nie, musíte to podať elektronicky. A no, pritom... Lebo aj oni tej... sú vyrušení vtedy, keď majú papier v ruke už. Ale pritom vám nedajú návod, kde presne na tej stránke sa to nachádza, kde to máte ako keby vypísať. Čiže ideálne je, že keď príde z úradu, tak povedať OK, podajte to cez tento portál, tuto máte záložku jednu, tu kliknete tu, kliknete tu, kliknete tu, a tuto to vypíšete a pošlete. Čiže napíšem to tak, aby tomu každý porozumel, pochopil mm. a nie, že zoberme si, že ekonomka a ešte aj s kamar kamarátkami, čo spolupracujú, tak tam pozerali tri na to a hľadali to, ani vyhľadávač, ani také, ani hen no, také. Aby vám na konci no. nepovedali, že keď ste to nestihli v termíne, no neznalosť neospravedlňuje. No a, a toto je potom ešte ďalšia taká z veci, ktorá do toho vstupuje. Ale ja si netrhám žily s našim štátom, lebo si uvedomujem, že ten e, systém funguje a bude fungovať dovtedy, dokedy ľudia nezačnú na sebe pracovať, dokedy my nezmeníme základňu, lebo chcieť meniť strechu, keď základ je celý prehnitý. Ja som napríklad teraz na Orave, a v podstate v Tvrdošine a mňa fascinuje, že také malé mesto a je tam veľký Kaufland, veľký Lidl, potom tam zas postavili niečo, že reálne toto má tak priestor sa uživiť v, vo veľkom meste, že chápal by som to, že je to v Dolnom Kubine, ale v Tvrdošine, samozrejme Tvrdošin je už ako keby také, že malé mestečko, ale to nemá, že 50 tisíc obyvateľov, to má okolo 10 možno 11. Toto možno nezmeníte, viac, možno... toto nezmeníte. Ja som bol prekvapený, keď som e, išiel do Bojníc, môjho rodného mesta. V Prievidzi máte na kraji kopec hypermarketov a oni vám e, vyklčujú kúsok zo šlachtiteľskej stanice, aby tam tiež postavili obchod, ktorý je zhruba 500 metrov od týchto troch veľkých centier. No a kým ľudia si neuvedomia a nevystúpia z tej zóny komfortu a z tej zóny lenivosti, že si povie, ja nebudem podporovať takýto systém, lebo tento systém potom spôsobuje, že títo bohatí ľudia platia politikov a robia si teda čo chcú a na nich zákony sú prikrátke, no ale obyčajný človek, čo príde mu exekúcia, má alebo niektorí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok ledva 300 eur a príde mu napríklad, že niečo nezaplatil a príde mu exekúcia 500, tak on chudák nemá z čoho platiť. To mhm. znamená, má to... To ešte tie emisné povolenky, ktoré majú prísť a byť zakomponované do praxe. To ešte budeme teda vyskakovať od radosti. No, tak o, oni permanentne nejaké takéto zvláštnosti <laughs> vymýšľajú. Neviem, že či to zo záchoda vyťahujú tie zákony, alebo no, odkiaľ. Veď, veď práve, že to spomínate, nakoniec budeme mať ešte aj na toto povolenky, kedy si budete musieť, alebo môcť s prepáčením prdnúť, aby ste to no, budete, aby ste mať, budete mať na záchode povolenku, že koľko, a keď tam bude pípať, tak vám <laughs> bude pípať. Vy ste tu už boli tento mesiac 5 krát, už nemáte ďalší štart? Nie, veď, ale keď, keď, sa, keď zle skombinujete napríklad fazulu s kapustou a budete duť na tom záchode, tak vám tam pípač bude a, a za toaletu zaplatíte 50 eur, lebo ste tam no. o to, skôr, na prde. o to skôr budú vyhľadávať možno ľudia vaše služby a budú sa pýtať, pán Planeta, poradte mi, ako jesť, aby som nemusel chodiť toľko na vecko, lebo mám už iba dva ústrižky a ešte dva týždne do konca mesiaca. Áno, a emisie mám vysoké, takže <laughs> jo, No ale aby sme ešte uzavreli túto kapitolu, tak s akým výsledkom sa to teda skončilo? Je tam aj druhé kolo a zúčastníte sa? No to býva raz do roka, to mhm. znamená, že tam to bolo také, že uh, počiatočné bolo školenie, kde ste prechádzali, akým spôsobom pracovať, aké tam máte vzorce, aké tam máte programy, aké tam máte bloky, uh mhm. -huh. to, čo potrebujete vyriešiť. No a teraz už, keď človek prešiel celým tým tou sériou školení, tak teraz je také, že impro, aby tí ľudia, ktorí prešli tým školením, aby mohli ďalej sa posúvať a rozvíjať, no tak mhm. vymyslela pani takéto, takéto uh, výjazdy a je to super, lebo ja nie som ten taký, že prídem k moru, lahnem, ležím. Ano, opekám sa. A, a, a, ako klobáska z jednej, z druhej strany. Áno, sledujem a... dámy, ktoré na Slovensku pod prsenku dole nedajú, tam v Taliansku nemajú problém, tak pozerám, no, lebo, takže lebo toto, u nás ich to, tak neuvidím. To ja radšej pôjdem na nejaký kurz, takže toto sa mi páči, že je to uh, veľmi také, že dobrodružné a obrovská improvizácia, čo ja mám rád. Takže keby to bolo také, že prídeme niekde, tu je hotel a tu fungujeme, tak to by bola pre mňa nuda. Mm. To, mhm to nemusím absolvovať. Ja radšej, keď si mám vybrať dovolenku, tak sú iba dva typy dovolenky. Jedna je s rodinou a druhá je, že idem na nejaké vzdelávanie, kde sa môžem vzdelávať. To mm. je mhm. pre mňa, že dovolenka. Aby vás ale niekedy nešupli do nejakého uh, miesta, kde je kopec migrantov. <laughs> to by bola skúška vo Francúzsku. <laughs> no, ale vy nikdy neviete, že napríklad je jeden pán, ktorý e, takýmto spôsobom cestoval a normálne ho zavreli v nejakej krajine, ja už si nepamätám, on sa volá Jozef, je to Čech a teraz uh, urobil, je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov, lebo e, vydržal v plánku, to je také, taká tá pozícia, ľudia to poznajú ako doska a väčšina bežných ľudí vydrží v tom tak uh, minútu, dve, tri, päť a on urobil svetový rekord a vydržal v tom 9 hodín a niečo v, v tejto polohe. No a ako sa k tomu dopracoval? Letel lietadlom a na nejaký zájazd a chytili ho e, proste na letisku, zavreli ho a bol, neviem, nejaké obdobie vo väzení. No a tým, že bol on aktívny, takže behať tam nemohol v tej cele, no tak začal robiť kliky a potom si povedal, hm, tak čo keby som takýto plank začal trénovať, No a v tej, v tej väznici sa dopracoval k tomu, že bol schopný 3 hodiny vydržať v tom, no tak si povedal, tak skúsim urobiť Guinnessov rekord. Takže niekto toto zobere ako tragédiu, lebo vy nikdy neviete, že napríklad prídete a, buď, a podobáte sa na, čo ja viem, nejakého mafiána z Talianska, a teraz alebo nejakú zlodejku a teraz vás zavrú, lebo v podstate si vás ten colník pomýli alebo z nejakého dôvodu do toho vstupí takáto skúška a vy teraz nemáte čo, nemáte komu zavolať alebo zavoláte, ale to sa rieši a ste vo vezení niekoľko dní, možno týždňov a teraz tam musíte prežiť. Čiže vy nikdy neviete, čo sa vám kedy v živote prihodí preto je veľmi dôležité, aby človek na sebe pracoval a bral to tak, že dneska v podstate ten deň je a dneska si ho môžem užiť, ale druhý deň môže byť úplne iný, taký, e, na ktorý som nikdy nebol pripravený. Preto ja moju dceru učím iba dve veci, čo potrebuje v živote. Ona nepotrebuje titul, ona nepotrebuje úvodzovkách zdravú stravu, ona potrebuje dve veci sa naučiť a to je prvý krok, aby bola šťastná a druhý krok, aby čokoľvek, keď v živote príde, aby bola schopná sa prispôsobiť a nájsť cestu von z tej situácie a zvládnuť tú situáciu. No, vy dnes skúšate aj mňa, lebo tiež ste mi to poprehadzovali. Pripravený som bol na trošku odlišnejší postup, ale dobre, tiež je to celkom eh, také netradičné a zaujímavé možno potom, keď si to musím poprehadzovať. Takže otázka znie, ako ste na tom s časom, dokedy môžeme, aby som si vedel usporiadať aj obsah tohto bloku? Do pol môžeme, lebo ja mám eh, dneska prednášku v jednej firme eh, na Orave, takže preto mhm. to tak improvizujem, lebo ešte teraz o 9. predo mnou má jeden pán a potom bude mať ja prednášku, takže preto sme to museli takto poprehadzovať. Dobre, ak nás niekto monitoruje naživo toho 29. oktobra a má prípadnú otázku, tak má na to zhruba pol hodinku, aby sme na to stihli zareagovať. Mám tu totiž to maily, tak ich hneď e, skúsim poposúvať k vám. Od e, Filipa je prvý e, ktorý nás pozdravuje a ďakuje za odpovede, ktoré dostal. To je Filip, čo mal problémy s uchom zrejme ešte má. Riešili sme ho v eh, jednej z relácií nedávno a ako teda píše, zapísal som si všetko, čo pán Planeta povedal a budem sa snažiť splniť čo najviac a potom aj postupne kontaktovať. Eh, najvi, najviac sa musím zamerať na tie eh, semiačka a odstrániť z jedálnička mlieko a kávu. Samozrejme ten keksík, to je taký gól pre mňa Krásne som sa zasmial, keď ste spomenuli, že ak sa dá, tak nepočúvať nejaké zvuky alebo niečo. A viete, čo mi napadlo? Že svokra sem tam, e, žena, ale to len e, tu medzi nami chlapcami, tam by menej počúvania pomohlo a niekedy je to ale zložité. Mal by otázočku, že čo poviete na biolampu plus nejaké prírodné kvapky na regeneráciu buniek a plus všetko ostatné. Idem si kúpiť túto lampu, či už na tento problém alebo do budúcna ako prevencia. Počul som, že to dokáže pomôcť, ak by ste teda poradili nejaké kvapky na regeneráciu generáciu. Ďakujem ešte raz za ochotu a prajem všetko dobre. Chalan Zoravy momentálne teda asi vo Veľkej Británii sa nachádza. Takže biolampa No, biolampa vždy môže pomôcť, lebo sú terapie svetlom, čiže zás záleží, aká kvalita tej lampy, lebo tie lampy sú rôzne. Ale nemyslíte to... teraz terapiu, že vás manželka posadí, do očí vám začne svietiť lampou a... Hey, kde si včera povedz, bol? Po, povedz, koľko, ko, kde si bol a čo si vypil? <laughs> ono to niekedy môže pomôcť, ale neviem, či to je správny spôsob to no neviem, či to je úplne ideálny spôsob <laughs> takto eh, žmýkať, ale možno vyskúšať na svokru, to znamená... <laughs> Áno, môže Filip vyskúšať. <laughs> Posadiť a, a teraz čo ste robili pred týždňom a prečo tu stále klopete? Odpovedzte. A ona si hneď nie... rozmyslí chodiť na návštevy. Takže uh, dôležitá vec, že biolampa je OK, záleží, treba si pozrieť, treba si to naštudovať treba si pozrieť recenzie ľudí, čiže z tohto hľadiska, lebo dneska každý výrobca tvrdí, že my máme najlepšie, najúčinnejšie, ale na, na trhu, takisto ako je to s doplnkami, tak existuje napríklad top produkt nejakej biolampy a potom existuje extrémne veľa hybridov, ktoré sa hrajú na to, že majú tie účinky, že to pôsobí, že to tak zaberá ale tie účinky nemajú. Takže t, t, je dobré pre Filipa, aby si to pozrel, naštudoval, že keď už niečo kupovať, aby nekupoval mačku vo vreci. Mm -hmm. Je to no ako ale... s takýmito médiami, ako sme my, že veľa sa ich už vyrojilo od chvíle, keď sme začali my a niektorí sú len ťahači peňazí, ale nejak extra pomôcť nedokážu. Treba si to najskôr samozrejme všetko popočúvať a potom sa prikloniť na tú, ktorú stranu, že? Tak, no a čo sa týka svokry, tak to fakt zoberte ako zábavu, <laughs> že berte to ako máme, máme dieťa v rodine a teraz príde a začne niečo hrať a vy sa snažte ju vždy rozosmiať. Toto je jedna z najúčinnejších techník, čiže ona príde a môže začať vrtať, môže niečo začať rozprávať a keď napríklad veľa rozpráva, tak dobrá hra je, viete, čo ja viem, pani Zuzka, alebo ako ju oslovujete, tak jej poviete, viete pani Zuzka, ale keď je taká, že urozprávaná, tak môžete povedať, viete, ale mohli by ste trošku viacej rozprávať, lebo vy skoro, keď tu prídete, skoro <laughs> nič nepoviete. Ste taká mlčanlivá. Áno, ste taká mlčanlivá. Mňa by zaujímalo, čo chcete povedať, čo sa u vás odohráva. A vy keď začnete s touto retorikou, tak a budete ju provokovať, aby viac rozprávala, že vy ustojte to, že napríklad jeden deň sedím hodinu rozpráva a vy ju počúvajte. A dôležitá vec je, my máme jedný ústa a dvojo uši. My sme sa narodili, aby sme viac ľudí počúvali. A vy, keď sa naučíte dobre počúvať, že ja keď počúvam ľudí, to ja v piatich vetách viem, čo ich trápi a odkiaľ plus minus veci fúkajú a kde je problém zakopaný. Mm. Takže vy si vypočujete svokru hodinu napríklad a poviete, viete čo, výborne sme sa porozprávali, vy ste pritom nič nepovedali, ona len rozprávala. 5. cez 9. vy jej neargumentujte, len počúvajte, čo za tými slovami je. Keď ľudia sa stiažujú, nadávajú, tak za tými slovami sú není tí ľudia, ale to sú problémy, zranenia, chýbajúca láska, možno pozornosť, čiže tých vecí je tam veľmi veľa, ktoré sa tam môže objavovať. No a z vašej strany je len si to vypočuť a, a začať ju takýmto spôsobom počúvať. Keď to budú veci, ktoré sú nepodstatné, tak si to pustím jedným uchom, druhým vonku, ale nestávajte tam, bože, ona zase rozpráva to isté a zase takú kravinu, lebo toto môže spôsobovať tie problémy s ušami lebo z duchovného hľadiska je to o tom, čo nechcem počuť. A keď zvládnete svokru alebo kohokoľvek, to môže byť manželka, to môže byť manželkina najlepšia kamarátka, to môžu byť vaše deti. Keď vy sa naučíte takto zvládať tie situácie, no tak vám do toho života už takí ľudia nebudú chodiť. Ak by ste nezvládli svokru, no tak takúto podobnú osobu, ako je vaša svokra, budete zvyšok života stretávať ešte aj v domove dôchodcov bude tam niekto, kto bude taký a pôjde a vy si poviete, ešte ani túto, no mi to nedá pokoj, no lebo som nezvládol skúšky. No, môže byť, že ale tá lampa pomôže, lebo môžete svokru osvietiť a keď sa bude pýtať, prečo to robíte, no tak bol som včera na koncerte a toho speváka, čo tam mal solo, tak tiež mu do očí pálil taký reflektor a, a tak mu to krásne potom išlo, tak aj vám to pôjde lepšie pod lampou. Áno, alebo im môžete povedať, že viete, osvetľujem vás, lebo v tej žiare reflektorov vyzeráte mladšia, Úžasne, krajšia. Úžasne, nevidno. A, áno, ja som, ja, ja som taký hrdý, že mám takú peknú svokru. Mm. Čiže na každého človeka funguje jednoduchá egomasáž, a samozrejme E, ten človek sa začne úplne inak správať, lebo treba si uvedomiť, že sú iba dve kategórie ľudí. A to sú dobrí ľudia a zranení ľudia. Mhm. A zranení ľudia kopú, ubližujú, ohovárajú, kričia, rozčulujú sa, hádžu vinu na niekoho, ten za to môže a ten preto a preto sa mi to stalo. Takže Filip, zvládnite túto skúšku, a ste dostatočne vtipní, tvoriví, kreatívni, vyriešite to. No a čo sa týka kvapiek, tak zase si treba pozrieť, čo by máme napríklad z prírodnej lekárne, keď už sú nejaké problémy s ušami, tak sa dá použiť koloidné striebro, takisto kvapka do ucha. Čiže pozrite si a otestujte si kvalitu toho. Ja s týmto moc nemám skúsenosti, nejaké špeciálne kvapky do ucha, to väčšinou tie špeciálne kvapky do ucha dáva vždy manželka. To znamená, že sedíte v priedle a, a dostávate špeciálne kvapky do ucha. Takže... Ja, ja dostávam špeciálne maily, lebo neuveríte, ale teraz o 9. nám v štúdiovej pošte, keď už rozprávame o tých lampách, e, tak pristal tam mail, kde sa píše Kráľ vonkajších reflektorov, 100 LED lampa s obrovskou silou v troch kusoch balení. Vidíte, hneď, hm. hneď sa to objaví aj v pošte. Super, takže vidíte, takže keby, keby sa chcel niekto stať osvieteným, nemusíte hodiny meditovať. Stačia tri také lef, e, re, reflektory, Áno. Na, namieríte na seba a minimálne budete vyzerať, ako keď ste prišli z Egypta a alebo budete vyzerať, ako keby ste zjedli čili papričku, Aj. alebo niečo sa udeje, ale určite sa niečo udeje. A ono je to také zvláštne, že väčšinou o čom sa rozprávate, tak to vám potom naskakuje do pošty, alebo to vidíte vo videách. Keď sa začnete doma baviť o tehotenstve, tak zrazu vidíte v meste viac tehotných žien. Také neuveriteľné náhody. Ale prejdeme aj k ďalšiemu e-mailu, to nám píše Monika. Dobrý deň páni, som vaša stála poslucháčka, veľká fanúšička. Počúvam vás aj teraz v nádeji, že mi pomôžete. No to je spred týždňa, takže e, tam nemala šancu. Mám za sebou náročné obdobie, ktoré spočívalo v tom, že som v podstate celé týždne počas dňa čítala knihy a potom ešte namáhala oči pri počítači. Obdobie intenzívneho čítania mi už skončilo a snažím sa oči šetriť, ale ako by sa nevedeli zregenerovať. Dbám na to, aby som každý deň spala aspoň 7-8 hodín, ale napriek tomu mám stále veľmi unavené oči. Mám ťažké viečka aj i hneď po zobudení. Vidím dobre, ale cítim, že mám oči, ako by som predtým veľmi plakala. Okrem toho mám v očiach popraskané cievky, najmä od vnútornej strany kútika. Pravidelne jem chlorelu, zelený jačmeň a už asi dva týždne užívam aj rejši a larinol C. Denne zjem jednu, dve lyžičky týždeň namáčaného a praženého čierneho sézamu. Viem, že oči sú prepojené s pečenou, teda by som to asi mala riešiť podporením pečene. Poprosila by som pána Planetu, aby mi pre... odporučil doplnky, najlepšie z jeho stránky, ktoré by mi pomohli. Uprednostnila by som kapsule alebo prášok, prípadne bylinné elixíry pred čajmi. Čaje sa som prestala piť kvôli tomu, že mi odfarbovali zuby. Som otvorená aj iným radám a odporúčaniam, ktoré by mi mohli pomôcť. Veľmi pekne ďakujem za váš čas a prajem všetko dobré. Toľko Monika. No, Monika, uh, treba začať z tej úrovne tej duchovných príčin, čiže treba sa zamyslieť, čo v živote uh, ma, ma trápi a na čo sa nechcem pozerať, lebo uh, tak, ako ste pekne povedali, že oči sú prepojené s pečenou, čiže môže tam byť nejaké napätie, stres, a tým pádom tých ako keby otázoček by bolo treba viacej. To nie je o tom, že knihy to spustili, knihy len na to upozornili, čiže čítanie, vzdelávanie je dobrý proces, ale treba pochopiť, že čo sa tam deje a keď tie žilky v očiach sú také, že popraskané, tak je to signál, že určite tá pečeň a srdcovo systém nebude v rovnováhe napríklad a tým pádom by bolo treba zodpovedať ďaleko viac otázok. Čiže jedna z otázok je, kde momentálne v živote sa nachádzam, čo ma baví, čo ma fascinuje, ako vyzerá môj život, moja práca, moje vzťahy, rodina, ako vyzerá môj pohyb, to znamená, to je jedna úroveň a druhá z úrovni, čo ma vytáča, čo ma trápi, na čo sa nechcem pozerať. Čiže tu by som v prvom kole začal, lebo prvý krok, keď chcete čokoľvek zmeniť, musíte nájsť príčinu toho problému. Čiže to je ako keď mám miestnosť a je mi tam zima, tak prvý krok nerobím, že zapínam ventilátor, a hľa, ale hľadám, či náhodou nie je niekde otvorené okno, alebo odkiaľ do tej miestnosti sa dostáva ten chladný vzduch. A keď to okno zavriem, potom začínam zapínať radiátor, čiže toto je potom cesta cez doplnky, lebo plus minus tých doplnkov tam máte dosť, ale vy potrebujete to usporiadať. No a samozrejme tým, že ja mám dobrú intuíciu, tak niektoré veci robím ďaleko skôr a my teraz do konca novembra vyskladáme v podstate plus minus za nejaké dva týždne bude hotový, budeme robiť také, že ročné vzdelávanie pre ľudí, ktorí budú chcieť prejsť takým tým tra transformačným procesom. To znamená, že aby pochopili, kto sú, v akom zdravotnom stave sú, aby poznali prírodnú lekáreň, aby poznali svoje dary, talenty, aby vedeli, aké doplnky používať, e, čiže všetko to podstatné dôležité, aby sa tí ľudia naučili, aby po tom roku boli iní ľudia, a nemuseli hľadať odpovede niekde vo vonkajšom svete, ale aby chápali, <clears throat> že takto vyzerá ich eh, reálny život a takouto cestou sú, chcú kráčať. Čiže keď to niekoho bude zaujímať, alebo Moniku by zaujímalo, tak v podstate treba sledovať stránku Elementy zdravia, alebo tam treba byť prihlásený na odber noviniek, lebo určite budeme posielať mail, mm -hmm. kde sa budete vedieť rozhodnúť, že OK, toto je to, čo je pre mňa, lebo je teraz viacero ľudí, ktorí by chceli urobiť tie veci tak transformačne, a tak preto sme poskladali aj takýto produkt, kde v podstate tí ľudia budú môcť e, pochopiť tieto záležitosti, lebo samozrejme môžeme sa snažiť používať nejaký doplnok, ale treba to rozpitvať a toto budeme riešiť celý rok, že budeme opravovať z jednej, z druhej strany a mesačne na tom sa bude pracovať. Vy ste tam riešili kedysi aj tú zoznamku. V akom je to stave dnes? No už je to také, že doklepávacia fáza, lebo tam bol najväčší problém naprogramovať tie elementy. Ale tí lebo... ľudia už nejak na seba ani chuť mať nebudú, kým to vyspustíte. Budú, budú, lebo si zoberte, každou reláciou naši posluchači sú vitálnejší, a? sú zdravší, minimálne vyšmiatejší. Nadržanejší. Áno, a, a nadržanejší, čiže a, a potom si dajú rejši a, a má... reku, a... že už máme nejakých, čo svadobné zvony počuli. Nie, už, už je to, už, už, už sú rozposlané pozvánky uh mhm. -huh. na svadobnú hostinu, takže uh <laughs> -huh. už, už, už, už sa to doťukáva. Sa no to najväčšia doťukáva. alchymia je vždy to, nás, naprogramovať tie datumy časy narodenia a tým, že my to na stránke máme, ale tam je nejaký bol problém, tak som to musel zase riešiť na novo. Mm -hmm. Takže to, to, je naj, to vždy zobere najviac času, lebo to nie je také jednoduché, že si sadnem a pozriem si, že OK, deň narodenia, lebo zoberme si, že tie časové pásma sa menia, čiže aj e, e, podstatný hlavný element určuje deň narodenia, ale reálne, aby človek vedel, ako sa vyráta druhý, tretí element, tak máte hodinový pilier, a tam máte a tam máte 5 elementov, potom máte denný pilier, tiež máte 5 elementov, potom máte mesačný pilier 5 elementov a potom ročný pilier 5 elementov. A toto musíte systémovo a softverovo dať dokopy, aby vám vyšlo presne správne a ešte, aby to nebolo jednoduché, tam máte v mesačnom pilieri máte sezónu, ktorá vám to môže ešte celé ako keby navýšiť alebo ponížiť. Takže mhm. je to taká malá alchymia, ktorá sa nie vždy ľahko vysvetľuje a samozrejme nie ľahko programuje, čiže ten programátor to musí nájsť systém. No a ešte najväčšia sranda je do toho čas, lebo v niekde vo svete sa čas posúval, niekde sa neposúval, niekde máte iný čas, takže mm. je, to, je to taký malý rebus pre programátora, ale keď je schopný programátor, tak to zvládne. Čiže toto touto fázou už sme prešli, čiže už sa teraz robia grafické dolaďovačky, doťukávačky a za chvíľku bude spustená verzia, takže to oznámime fanfárami. Áno, aby to vám ale niekto nenapísal, že ja som Janka z Michaloviec a váš tento zoznamovací box mi vybral partnera, ktorý žije v Púchove, Je to ďaleko. No veď, ale ona si dá lokalitu, čiže keď si... Keď, ke, no, to takto keď bude si... ešte. Uh mhm. -huh. Nie, nie, to tam, tam má, budete mať viaceré filtre, ale pri ne, v prvom kole bude mať človek odporúčené, lebo Áno, keď idete... Napíše ti, napíše tam, tam tej Janke, že zabudni v Michalovciach, nemáš šancu. Áno, a, alebo máš akorát sa narodil, len musíš počkať. <laughs> Eš, ešte 20 rokov, alebo pe, 15 jo. rokov optimálne, aby, aby sa ti vrátila energia života. Takže... je, pracuj na sebe, o 15 rokov to príde. To je tvoja spriaznená duša, vydrž, takže <laughs> Toto <laughs> no je radosť, čo nás čaká. Dobre. No, no, ale vy potrebujete byť pripravení na to, že keď sa budeme baviť o živote, Človek má milovať sám seba, má byť šťastný sám so sebou. Áno, len poviem vám, ja som sa už pomiloval dnes 5 krát, ale to mi nestačí. <laughs> Áno, a nie hľadám niekoho, kto ma bude milovať. Vy by ste sa mali ráno zobudiť a poďakovať a anielikom, Bohu alebo v čo veríte mm -hmm. za krásne ráno, aj keď sa mi dneska trošku nechce stať z tej postele, ale ďakujem za to, že mám ruky, nohy, že, <laughs> že mám oči. Tak sa nakliknem na zoznámku a tam, že dneska nič. No, nevadí, ja sa, ľú, ja sa ľúbim aj tak. Tak, takže reálne toto je na, jeden z najdôležitejších krokov, lebo ak tam máte niečo, čo tam máte skryté, tak platí zákon, že čo ja pozorujem vzťahy, vždy si priťahujete opačnú polovicu, že to, čo potrebujete doladiť. A keď ste doladení, tak si priťahujete vyladeného partnera. Ale ak mhm. ste rozladení, no tak si priťahnete rozladeného človeka, lebo tá zoznamka samozrejme nezabezpečí, keď sa niekto zamiluje a teraz vidí fotku, pozri, ten má aké svaly, lenže v reálnom živote iba hlava z toho sedí, ale ten, <laughs> ten hrudník je zosunutý do brucha. <laughs> tak chcel ho ukázať, tak sa nadvihol. Áno. A stúcel to do sa pásom kulturistickým a, a, a tam ten, tá hruď sa natiahla. Takže <laughs> reálne my v živote vždy budeme mať nejaké výzvy a sila človeka je v tom, že môžem svoj život zlepšovať, opravovať a doľaďovať. Dobre, skúsme to doladiť ešte aj Radoslavovi, ktorý napísal Dobrý deň, ako stály poslucháč vašej relácie by som mal otázku na pána planietu ohľadom trojklanného nervu. Moja známa týmto typom choroby trpí asi 4 roky. Môže odporúčať nejakú liečbu, alebo ako sa tej hroznej bolesti natrvalo zbaviť. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, verný posluchač Rado. No, takže zase tam ideme tým istým postupom. To znamená, sú to nervy, Takže otázka je, čo v živote ju stresuje, nervuje, vytáča, čo ju extrémne trápi, lebo zápal nervu vám nevznikne tak, že ja som kľúďac, ja som pohodiak. Mal som jednu situáciu, kedy známa hovorí, môj syn má žočníkový kameň, tak pošlite ho za mnou. Takže sa posadil a prv... Ten kameň. Áno, ten kameň, nie kameň, pošlite za... <laughs> ale toho syna s tým kameňom. Tak. <laughs> Ja, a ja, že ak som bez viny, hodte po mne žlčníkovým kameňom. Áno, áno, áno. To doktory majú tak radi, že no. hádžu po nich kamene <laughs> žlčníkové. Takže reálne on sa posadil a ja prvá otázka, mladý muž, čo vás štve? A on vraví, nie, ja som kľudias, počúvajte. Ja som kľudias a žočníkový kameň nemám. Vy kameň máte, tak kľudias nie ste. Čo vás štve? A on, ja som fakt kľudias. Ešte raz ja som kľudia z kamene mám, vy máte, tak kľudia znieste, takže čo váš štve? A on do kolečka, vrem, počúvajte, počúvate ma, či ma nepočúvate? Takže čo vás fakt vytáča? A on, no dobre, štve má, že mama má dve vysoké školy a doma upratuje. No tak jej to povedzte, že mami, máš takéto tituly, si schopná, mala by si pracovať a podnikať a nie tu uh, robiť domácu pani. No a, a tak toto z neho začalo vyliezať a vyliezať a vyliezať a vyliezať. No a vravím, tak toto je prvý krok. A potom druhý krok, urobíme toto, zmeníme v jedalničku toto a zmeníme tamto. Takže v tomto prípade pri tom zapale trojklaného nervu treba zistiť, kde to sa nachádza, lebo to môže byť na tvári, väčšinou zuby, alebo môže to byť niekde inde na tele. Takže treba zistiť, kde ten zápal toho trojklaného nervu prioritne je a, a na základe toho, ak je to napríklad na tvári, tak to môže byť, že, a bude to len potvrdzovať, že niekoho mám fakt v zuboch a zoberme si, že nikto z nás, aj keď sa usmievame akokoľvek, nemáme, nie sme takí, že by sme nemali svoje veľké zranenia z minulosti, čiže to zranenie, keď by ste s kýmkoľvek začali rozoberať, tak väčšinou ženy plačú, e, chlapí alebo sa môžu, chlapi sa môžu stresovať, ísť do extrémnej zlosti, napätia a toto je podstata, ktorú treba vyriešiť určite u tej pani. Čiže tam niečo také bude. Ak by na to nevedela odpoveď, tak zase cesta je dohodnúť si konzultáciu, prísť do Bratislavy, alebo dá sa aj cez online porozprávať, ale ak je to taká osoba, ktorá neverí určitým veciam, tak vždy, keď tí ľudia prídu, ja mám aj diagnostický prístroj, ja ho posadím na ten prístroj a ukážem, pozrite, vytvrdíte, že ste v kľude, ale pečeň alebo žočník máte v strese, natlakovanú. Takže darmo mi môžete hovoriť, že je to inak, keď je to takto. Takže mhm. veľa ľudí sami seba presviečajú, že to tak nie je. No a samozrejme, kým neodstránime toto, tak potom sa ťažšie upratujú ostatné ďalšie veci. Určite z jedálnička, čo by mala vyradiť sladké, mliečne, ťažké tučné jedlá a posilniť potom pečeň s tým žlčníkom. A môže byť na to napríklad dobrý pestrec mariánsky, zelený jačmeň alebo aj iné veci, len to je také, že teraz je to tak zvarenie z vody, lebo nemá, nemáte, ja nemám zodpovedaných také minimálne 3 až 5 otázok, ktoré by som potreboval mať zodpovedané aby som potom povedal, že tak ideálne urobte toto. Uh mhm. -huh. Ono to nemusí samozrejme platiť v tomto prípade, ale môže byť reakcia aj taká, tak ja som v kľude a do prdele mám ísť do Bratislavy na nejakú konzultáciu. No presne takto. Takto vždy rozprávajú ľudní ľudia. Ja som pokojný, do prdele, zase tu nejaký debil predo mnou prešiel. Takže, takže hej, takíto pokojní ľudia môžu mať problémy so žlčníkom, s pečenou, s trojklanným nervom, s očami, s hocičím, lebo zoberme si, že stres, napätie sa môže prejavať rôzne, ale Niektorí ľudia sú na povrchu kľúďas, ale vo vnútri tam vybuchla bomba. Sopka, a keby... tam, sopka sa tam prebúdza. Áno, a, a je to ako ten bík, že len z, noso, z nosa je ten, viete, ako keď buchne bomba, <laughs> tak pod Prahom vyjde taký dým. Takže a, aj toto je jedna z vecí, že sú ľudia vonkajšie typy, čiže sú tí extrovertní, ktorí v podstate prejavujú e, veci vonok a tí introvertní, ktorí to držia v sebe. To sú tie izbové typy. Áno. No. Dobre, tak ak by boli náhodou otázky ďalšie, tak sa im povenujeme, možno aj v tej ďalšej relácii. Ešte o týždeň máme predpoludňajšiu, ale 10. nám vychádza potom večerná verzia, dátumová. E, dnes by sme mali zatiaľ maily vyčerpané, tak by som sa ešte v závere pozrel na ten aktuálny dátum, lebo 29. október, keď má v Českej republike napríklad meniny Narcis, čo je tiež údajne krstné meno, Neviem, ja som ešte Narcisa e, s priezviskom nestretol, väčšinou sú to takí, ktorým sa len priradí, ale zároveň tu máme aj Svetový deň psoriázy, ktorý sa pripomína od roku 2004, dokonca to podporuje aj e, Svetová zdravotnícká organizácia, neviem, mali by skôr podporovať e, ničenie a nie udržiavanie. No a na Slovensku v tejto oblasti pôsobí od roku 1990 údajne aj spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenskej republiky. Ono psoriaza nie je strach zo psov, alebo že sú to ľudia, ktorí boli psami uhryznutí. Ide o teda tragické veci niekedy s exémami, najčastejšie teda kožné choroby. No a podstatou tohto dňa má byť sústredenie pozornosti na pacientov, lekárov a širokú verejnosť, takto sa to píše v oficiálnych análoch, s cieľom zvýšenia povedomia o psoriáze, psoriatickej artritíde, ktoré zhoršujú kvalitu života pacienta. No a ten, kto má niečo na tento spôsob a trápi sa, trápi sa, tak možno stále netuší, ako najlepšie sa tohto zbaviť. No samozrejme, prvý krok, ktorý by bol najdôležitejší je, ak sa ak sú rodičia, ktorí majú problémy s psoriazou alebo s exémom a sú múdri a inteligentní, no lepšie povedané múdri, lebo inteligentní môžu byť, tak prvý krok, keď sa rozhodne mať deti, tak prvý krok je, musím upratať svoj zdravotný stav. Lebo ak ja neupracem svoj zdravotný stav, tak sa mi narodí také dieťa, že ja môžem mať len kožné problémy, ale to dieťa už sa narodí, narodí s psoriazou a potom to je veľmi náročný proces. Ja som mal pár ľudí, ktorí toto riešili a aj keď si chcú ľudia pozrieť, tak my máme na stránke Elementy zdravia referencie, a tam je aj fotka malého chlapca, ktorý v dvoch rokoch on mal strašný atopický exém. Nebol to exém, mal psoriazu a, a, a upravovali sme, v podstate oni rok a pol chodili po doktoroch, riešili to rôznymi vecami. Dneska kortikoidy sú malý zázrak v rámci klasickej medicíny, že mal som pár klientov, ktorí mali takéto deti, a zobrali ich do nemocnice, dali im kortikoidnú a, infúziu a v podstate do hodiny alebo do nejakého veľmi krátkeho času sa ten exem stratil, že oni úplne boli nadšení, lenže on sa vždy vráti, lebo tie kortikoidy potláčajú celý ten prejav a dokonca aj vo svete je jeden pán, doktor, ktorý rieši psoriazu a takéto vážne kožné problémy prírodnou liečbou, lebo si uvedomil, že tie kortikoidy nie sú liečba, to je len potláčanie toho prejavu. No a keď chcete vedieť, že dá sa to vyriešiť, tak si pozrite tento príbeh toho chlapčeka. Napríklad v tej dobe ešte nebolo veľa nejakých superfood potravín, ale v tej dobe my sme to napríklad vyriešili zeleným jačmeňom a chlorelou a je tam fotka toho chalana. Ten chalan dneska má pomaly už 20 rokov, mne vôbec nič ho netrápi a keď som ho stretol 5 rokov dozadu, keď mal 15 aj jeho rodičov, tak hovoria, no občas keď poruší a začne z hlúposti, tak sa mu začne objavovať malý exem na tej ruke tak on už dneska sám hovorí, mama, ja viem, nemám jesť hlúposti. No, škoda, tak... že to neplatí prínose, že ako Pinokio, keď klamal, tak mu rástol, že aj no, toto keby fungovalo, tak to by ste videli napríklad na, hrad... mali, ale... na hradnom to... kopci. <laughs> Toto by malo byť eh, v politike, to znamená <laughs> zavedené. Čiže keď politik začne klamať a okradať, tak by mu mal začať raz nos. <laughs> A no to by nosili za sebou stále pilky by mali pod stolom. Áno, no pilky by im nepomohli, lebo to, to by boli potom celý krvavý, že to nie je drevený nos, to by bol reálne skutočný a potom by sa postavil nejaký minister alebo premiér. My nedvíhame dane kvôli e, tomu, aby sme e, zhoršovali stav ľudí a teraz ú, a nos by sa... No, včera tam bol taký jeden e, súboj na diálku medzi Zoroslavom Kolárom a Igorom Matovičom. No kto vie, kto by mal ten nos viac ofačovaný? No a toto je to, že bežný človek nevidí a v podstate aj politici si treba uvedomiť, že oni prešli takýmito x školeniami, lebo čo si myslíte, že keď sa chce niekto stať politikom, a takým, že udržať sa tam dlho, tak môže fungovať na čistom svedomí no, a vedomí. Oni sú v našom... krásni, viete, keď im dávate otázky pred voľbami, tak za každú vám poďakujú. Ďakujem pekne za otázku a po voľbách. Čo sa ma to pýtate, takéto veci? Ja sa tu na opätku otočím, uvidíte. Hej, no, takže... A to vidíte ten prístup, ale pointa je, že tak ako sme hovorili, politika je strecha ľudstva. Každý z nás mhm. ako človek si môže uvedomiť, že ako funguje. Napríklad sestra, uh, my sme mali obchod v Tvrdošine, ja som ho dal sestre a teraz sme sa bavili a sestra ten obchod už bude zatvárať. Prečo? No, lebo aj ľudia na Orave sú ako bežné ovečky, že oni si povedia, mm, tak viete, tuto je DMK, bol som si tam kúpiť no. a, teraz, a teraz ja som si objednal cez e-shop Uh, viete, taká iná predajňa, tam je to lacnejšie a s takýmito ako keby vastami za ňou chodia. Pritom ona pomohla tým ľuďom v tej dobe, keď potrebovali a toto je to, čo Metrix robí s ľuďmi. Ja nie som ten typ, ja hovorím, že ja čokoľvek v živote robím, snažím sa po podporovať priateľov a známych a nie veľké koncerny. A kým my, ľudia, si neuvedomíme, že tie veľké hypermarkety, to sú všetko zahraničné firmy, čiže my peniaze zo Slovenska dávame vonku a nadávame, že ich tu nemáme, tak každý človek by sa mal zamyslieť, že ja som ťažko pracoval, idem fakt si kúpiť niečo o 3-5% lacnejšie a, a v podstate tie peniaze pôjdu napríklad do zahraničia, a pôjdu niekomu, kto pre náš štát neurobi nič, alebo budem hľadať nejakého slovenského výrobcu, dodávateľa alebo obchodníka, ktorý sa snaží, čo ja viem, zamestnávať ľudí a robiť niečo pre tento svet. To znamená, že kým ľudia neurobia túto prácu, tak vždy budú ukazovať smerom hore. Za to môže Fico, za to môže Matovič, za to môže ten, ale oni by mali sa postaviť pred zrkadlo a povedať, no Joško, Zuzka, Ferko, a kde ty nakupuješ? Čo ty robíš preto, aby tento svet fungoval inak? A ak si ľudia myslia, že nemôžu urobiť nič, tak vo vede sa tomu hovorí, že motýlý efekt. To znamená, na jednej strane sveta motýl zamáva krídlami a na druhej máte uragán. Takže toto je motýlý efekt. Takže každý človek, akokoľvek veľký alebo malý plat má, akokoľvek, v akejkoľvek krajine či v meste býva, vždy môže urobiť niečo preto, aby tento svet fungoval lepšie, kvalitnejšie, ale to je o svedomí a vedomí každého človeka. Takže mm. ľudia môžu ve, všeobecne rozprávať, ale reálne majú prakticky žiť. Že ja dneska, keď som prišiel k účtovničke, lebo v tej firme mi ponúkli, že dáme vám obed, keď som videl menu, vravím, hm, tak toto pre mňa menu nie je. <laughs> A ja keď som, idem, ja, ja budem mať teraz prednášku o chvíľku, ano. takže ja mám ráno zobudené, zacvičené, navarené raňajky, zjedené, a mám zo sebou už pripravený obed. To znamená, lebo myslím na seba, nie, že si poviem, o, tak cestou na pumpe si niečo niekde kúpim, alebo sa zastavím, alebo tu mi dávajú obed zadarmo. Čiže vy potrebujete premýšľať, že ako sa o seba starať a ak sa o seba nebudete starať, doba bude len horšia a zdravotných problémov, ja som v tom dennodenne, obrovsky narastá a samozrejme naši doktori a naša medicína je veľmi unavená, veľmi vyčerpaná, lebo ako tu bol mail s trojklaným nervom, Myslíte si, že sa niekto, nejaký doktor pýtal tej pani, pani, není niečo, čo vás v živote veľmi trápi alebo vytáča, alebo sa stresujete? Myslíte, že niekto dal takúto otázku tejto pani? A samozrejme, keď ja neodstraňujem príčinu, tak potom len robím to, že to je ako keď mi tečie voda z chladiča a ja ju dolievam permanentne na každú chvíľku, len aby to auto išlo. A takto medicína a takto ľudský život nemôže fungovať. Mhm. Preto ja sa teším, že máme e, relácie na Slobodnom vysielači, že môžeme otvorene rozprávať. Samozrejme, pre každého je veľmi dôležitá vec. Používajte sedliacký rozum, používajte ten rozum, ktorý sme všetci dostali a zariate si svoj život tak, aby ste boli šťastní. Ak Eh, určité veci vám urobia radosť a posunú vás a stanete sa lepším človekom a budete žiariť eh, medzi ľuďmi, a ľudia povedia, viete, s vami je dobré sa stretávať, rozprávať, ste zaujímavý človek, tak viete, že idete dobrou cestou a je jedno, čo jete a jedno, čo robíte alebo nerobíte. Ale ak chcete vedieť, kde sa nachádzate, pýtajte sa ľudí okolo seba, že ako vás vnímajú, ako vás cítia a to bude prejav toho, čo všetko robíte a nerobíte. A je darmo sa pozerať na strechu, že za to môže Fico a za to môže Matovič alebo za to môže ten politik, lebo ja keby som nemusel toto a toto platiť a ja keby som mal ďaleko väčší príjem, tak ja by som si kľudne kupoval tie biopotraviny. To je čistá hlúposť, neverte tomu, lebo na zdravej strave ušetríte 50% svojich nákladov a keď mi niekto povie, že to nie je možné, kľudne to môžeme prerátať, čo stojí jedn, e, stravovanie bežného človeka a čo stojí stravovanie, keď, sa zdrav, keď jete zdravo. Takže ja to mám prekalkulované. No a samozrejme, keď ja 50 a viac percent ušetrím, no tak si môžem dovoliť ďaleko viac iných vecí, čiže nejaké či už doplnky, alebo môžem si dovoliť vzdelávanie, alebo kurzy, alebo keď som rodič, tak môžem dovoliť si viac pre svoje deti. Takže ja za tých x rokov mám spustu priateľov, ktorí tak žijú a ani jeden z nich, ktorý žije týmto spôsobom, nefrfle na bežný Matrixový svet. No, čo dodať k záveru? Viete, keby všetko fungovalo a bolo tip-top, tak nás netreba ani slobodný vysielač, ani vás ako výživového poradcu. Takže dodám iba to, čo hovorím už roky. Žiaľ, doba nám praje. Čiže je tam aj veľa nespokojných s tým systémom, aj veľa tých, ktorí majú problémy so zdravotným stavom. Takže dnes nekončíme zrejme, že? Nie, nie, my, my to máme výborné, lebo akokoľvek tá politika pôjde tým smerom, tak slobodný vysielač bude potrebný a z mojej strany, že ak e, ľudia pôjdu tým smerom, tak chorobnosť bude narastať, samozrejme mhm. vyskúšajú medicínu, zistia, že tá nezabera, tak potom budú hľadať alternatívu, takže oni sa buď e, slobodne vedome rozhodnú, že idem sa o seba starať, takže hľadám niekoho, kto mi skráti cestu alebo cez bolesť a utrpenie budem hľadať niekoho, kto mi pomôže, lebo pán doktor mi povedal, že to je na celý život tabletky. Čiže ak počujete vetu, že to je na celý život, tak toto je vec, ktorú by ste mali zmeniť a rozhodnúť, že no, chcete no, počkať, inak. počkať, lebo aj vy to slibujete, že dobrá strava je na celý život. No veď, ale jesť musíme zatiaľ všetci ano. a vyšší level a ja nehovorím, lebo ja som povedal, že vysoká škola je, že nepotrebujete jesť. Kúpite si ten od Zuzky z rozprávky taký drevený stĺpček ano. a tam si cucáte každý večer, každé ráno. Ale príde žijete... zhrňaj, príde zhrňaj z parlamentu a už máte po stĺpe. Nie, <laughs> tak ale mu poviete, že to je uh, priečka, ktorá podopiera túto nosnú stenu, že ju nemôže zobrať. Takže... Ja, neskončíme, uvidíte. A kedy začínate s, s tou prednáškou? Uh, uvidíme, veď ja improvizujem. Takže, Čiže keď viete... bude ten správny čas, áno? Áno, áno. Dobre, a keď bude správny čas, tak sa opäť spojíme. Vyzerá to tak, že asi o týždeň opäť v stredu, že?